Eżis semija ta' Net FM jien Noel Anastas nagħtikom merba u nistidinkom għal programm ieħor f'din is-sensiela mill-arkivi. Dan il-programm qed jixħandar ukoll fuq netfm.com.mt. Illum għandi persuna li hija tmun tal-Arkivji Nazzjonali. Persuna li li nafa għal aktar minn 30 sena f'dan il-qasam. kollegi u propju hija superjur tiegħi. Qed nirreferi għal Dr. Charles J. Farrugia. Huwa skular u huwa l-ewwel Malti li ġab dottorat eh, fi xjenza arkivistika. Għandu maġisteru mill-Università ta' Malta u kol mill-University College ta' Londra. Maħħom postgraduate diploma fil-ġestjoni tar-rekords mill-Università ta' Northumbria fi Newcastle. Huwa wkoll membru tas-Soċjetà tal-Arkivisti tar-Renju Unit. Fl-2006 ppubblika l-istorja tal-arkivji Maltin u sentejn wara editja ġabra ta' 27 esej dwar it-temi tal-arkivji. Dr. Farrugia jirrepreżenta lil Malta fil-grupp ta' esperti tal-Arkivji Ewropej. Huwa lettur u kap tad-Dipartiment tal-Libreriji Informazzjoni u Xjenza Arkivistika fl-Università ta' Malta. Kien referenza ewlenija fit-tfassil tal-liġi tal-Arkivju Nazzjonali fl-2005. Ospita u kien organizzatur tal-41 edizzjoni tal-konferenza internazzjonali msejħa Sitra li saret f'Malta f'Novembru tal-2009. Huwa serva għal disa' snin bħala Chairman tal-Assoċjazzjoni tal-Arkivisti u Records Managers tal-Commonwealth, hekk imsejħa ACARM, u bħalissa wkoll huwa l-President tal-Bord Eżekuttiv tal-Jurbica. Ippubblika diversi kotba u papers sew marbuta mal-istorja kif ukoll f'dik li hija xjenza arkivistika. Eżis semmija, bi pjaċir nilqa' lil Dr. Charles Farrugia. Grazzi li għoġbok tilqa' l-istedina. Ili nafek aktar minn 30 sena f'dan is-settur, kollegi superjur tiegħi. Iva, minn naħa tiegħi Noel ukoll nirringrazzjak ta' dina l-istedina. Charles, permettili nsejjaħlek b'ismek, inti l-Arkivista Nazzjonali, CEO, marbut mal-istorja ta' Malta, l-preservazzjoni tagħha, l-interess tiegħek fl-istorja, l-iskola fil-qasam sekondarju kif bdiet? Sewwa kif qed tgħid Noel jiena issa ilni 33 sena sħaħ naħdem fl-Arkivji Nazzjonali u ma kinitx għażla awtomatika ġifieri l-istorja kont inħobbha u dik l-imħabba tmur lura għal żmien il-Junior Lyceum tal-Ħandaq meta kellna bħala għalliem tiegħi kelli Alla jaħfirlu l-Winston Zammit u hemmhekk bdiet ċertu mħabba għall-istorja mingħajr ma tkun taf ġifieri tibda tinġibed lejn lejn dak is-suġġett. Id-dħul tiegħi fis-settur kien b'kumbinazzjoni, litteralment kien b'kumbinazzjoni, meta wara li kien dak il-żmien miet il-papa tiegħi kien għadu f'età żgħira u tgħaddi minn dik il-fażi fejn jisek tgħid isma' ħa nieqaf hawn mhux mhux valla pena noqgħod naħli enerġija fl-istudji u l-ewwel impjieg li nsib ħa mmur fih. U hemmhekk kont dħalt fid-dipartiment tal-libreriji dak iż-żmien. Kien xenarju differenti. Kif taf inti stess, dak iż-żmien l-Arkivju Nazzjonali kien jaqa' taħt il-libreriji. Kif rajt il-tibdil tul is-snin minn, ejja ngħidu hekk, minn istituzzjoni arkivistika li kienet tinsab il-Palazz għal binja li qabel kien l-Isptar Santu Spirtu? Eħe, ara, bħala Arkivji Nazzjonali, meta jiena dħalt 33 sena ilu, kien hemm diġà ċertu viżjoni mill-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien. Għaliex? Għax l-Arkivju Nazzjonali kien beda f'forma ristretta ħafna ġewwa Casa Leone ħafna snin qabel, fl-1972 prattikament. U mbagħad mar il-Belt, però kważi minkejja li dejjem offra servizz ta' riċerka, kien arkivju b'riżorsi limitati ħafna. Persuna waħda, Joe Caruana, li għamel Biċċa xogħol eċċellenti li mexxa l-post u offra servizz ta' riċerka matul dak is-snin kollha. Meta dħalt jiena, kont assenjat miegħu proprju għaliex kien hemm diġà pjan li l-Arkivji Nazzjonali jagħmel qabża oħra 'l quddiem. U dak il-pjan kien jinkludi kemm liġi ġdida għall-arkivji li saret fl-1990, però fil-perjodu li dħalt jiena, mis-sena li dħalt jiena sal-liġi kien hemm prattikament sena u nofs, sentejn, L-arkivju kien diġà ppjanat li jimxi mill-Belt, mill-Palazz, għal premises oħrajn li kienu Santu Spirtu ġewwa r-Rabat, il-Banca Giuratale ġo l-Imdina u sit ieħor ġewwa Triq il-Vajrinġa fir-Rabat Għawdex. Allura dak il-pjan kien hemm. Jiena kważi kont assenjat bħala t-tieni impjegat, Caruana kien ilu waħdu dak is-snin kollha u jien kont assenjat bħala l-ewwel impjegat miegħu biex nibdew bil-mod il-mod inwettqu dik il-viżjoni. Minn dikinhar sal-lum ovvjament għaddew 33 sena, is-settur huwa mibdul kompletament, jiġifieri dawn il-binjiet għadna noperaw fihom però huma filwaqt li dawk iż-żmien kienu binjiet vojta, illum huma full to capacity kemm bħala dokumentazzjoni kemm bħala personel. In terms ta' ħaddiema minn dak iż-żewġ ħaddiema ta' dak iż-żmien, illum kważi meta nkunu nerġgħu il-full complement kważi nitilgħu 40 ruħ. apparti volontiera u riżorsi oħrajn. Vogħol diri, is-sitwazzjoni hija kompletament differenti milli kienet. Ara xi progress, ara x'qabża minn sempliċiment żewġ impjegati għal kważi 40 ruħ. Ekku, ekku, fil-fatt aħna aħna dejjem jien l-ewwel wieħed li dejjem ingergru kemm għandna bżonn iktar riżorsi għaliex daqs kemm Ħa ngħidlek, mhux daqs kemm kibru r-riżorsi, jekk ir-riżorsi kibru u splodew minn persuna waħda għal erbej ruħ. Però anka l-kollezzjonijiet splodew ukoll u l-domanda tal-pubbliku kemm fejn jidħlu ammont ta' nies li jiġu jżuruna kemm servizzi online. Ix-xenarju inbidel għal kollox, kważi qabel konna t-target tagħna kien li dawk il-ftit riċerkaturi professjonali li jiġu għandna naqduhom. Illum dak il-klijent sar il-poplu kollu prattikament, kemm lokali kemm internazzjonali. U għandek l-użu wkoll tal-emails. Ekku, ekku. Illum il-klijent m'għadux, jiġifieri jiena min jgħidli kemm jiġu nies għandkom. Dejjem ngħidilhom isma', diffiċli tikkwantifika għaliex il-klijent huwa, anke dak il-klijent li qiegħed jidħol u jara materjal diġitali online, aqqas biss qiegħed jirreġistra magħna jew jiġi għandna, però qiegħed jinqeda xorta minn servizzi li nagħtu. Dak il-materjal ma ma telax online b'miraklu, dak il-materjal tela' online għax sar ħafna xogħol biex biex jgħat online. Nsemmu wkoll il-memorja li dwarha nitkellmu aktar 'il quddiem. U mbagħad inti komplejt tistudja u tirriċerka. L-ewwel riċerka tiegħek ovvjament kienet marbuta mal-raħal tiegħek, mal-imqabba. Tiftakar l-ewwel studju tiegħek, l-ewwel, ejja ngħidu hekk, riċerka, l-ewwel paper li ktibt? Jiena bħal ħafna oħra li li jaqbdu l-arkivistika, mhux Malta anke barra minn Malta, u anke hawn Malta iktar u iktar minħabba li l-arkivistika sa ftit snin ilu ma kienx suġġett li tista' tistudja b'mod lokalment. Ħafna minna l-ewwel imħabba tkun mal-istorja u meta sibt ruħi fl-Arkivji Nazzjonali, ovvjament, Il-fatt li kuljum tiltaqa' ma' riċerkaturi tħeġġek iktar li tirriċerka. U l-ewwel riċerka, anke għaliex imbagħad l-ewwel studji kienu fid-Dipartiment tal-Istorja, l-ewwel riċerka kienet fuq il-lokalità tiegħi, fuq l-Imqabba. Kien hemm l-influwenza wkoll ta' missieri li semmejt iktar qabel li kien jieħu ħsieb il-Fratellanza tal-Kunċizzjoni fl-Imqabba. U allura jiena imrobbi bid-dokumenti ta' dil-fratellanza d-dar u kull meta jmut xi ħadd missieri jgħidli fittix li l-isem ħa naraw jekk kienx fi professat konna ngħidulhom fil-fratellanza. U allura dik ukoll naħseb kellha influwenza kbira fuqi. Naħseb l-ewwel artiklu kien fil-programm tal-festa tal-ġilju kien hemm Beni Briffa. li dam jieħu ħsieb dal-programm għal ammont ta' snin li qalli isma' ara tiktbilni xi ħaġa fuq il-fratellanza u kien artiklu qasir xi paġna waħda fuq l-artal tal-Kunċizzjoni jew fuq il-fratellanza tal-Kunċizzjoni. U dak huwa suġġett li nista' ngħid ma tlaqt qatt kważi da 33 sena jew anke iktar naħseb anke 35. Dak iż-żmien kont bdejt nagħmel riċerka fl-arkivju tal-Katidral, inti kont Eh, propju il-persuna nkarigat hemmhekk li min jaf kemm ħadd paċenzja bija tnewilli l-volumi u dak il-riċerka fuq tal-ġilju l-imqabba il-kult lej il-Madonna tal-ġilju mbagħad kważi hija xi ħaġa li llum huwa ħobi kważi eh, nieħu gost nirriċerka mhux mhux xogħol kważi dak. Eżatt. U dak iż-żmien li semmejt eh, kont ukoll pubblikajt l-ewwel pubblikazzjoni tiegħek, l-ewwel ktib tiegħek. Sewwa, eh, l-ewwel ktieb kien il kien il-ktieb fil-1995. Kienet ġejja l-anniversarju tal-banda tal-Madonna tal-Ġilju u eh, kont ħeġġiġthom biex kemm jista' jkun meta jiċċelebraw ta' finti l-gazini jagħmlu daw ħafna anniversarji u eh, min irid iġib aktar banet, min irid jagħmel riċeviment u jiena dejjem nipprova fejn nkun ninsisti li jagħmlu investiment fil-pubblikazzjonijiet għax huma affarijiet illi jgħaddu kemm jgħaddu l-festi jibqgħu hemmhekk. U kien dal-ktieb, jiġifieri kien ktieb illi ħdimnieh b'riżorsi minimi, jvolli jiri li ħafna drabi d-diffikultà hawn Malta hi illi diġà biex tikkonvinċi gazin joħroġ ammont ta' flus biex jipprintja l-ktieb diġà hija mhux faċli. Pero mbagħad il-fatt li x-xogħol l-ieħor kollu jsir b'xejn, riċerka, ritratti, kollox tiddobba, ġieri 'l hemm u 'l hawn għand l-istampaturi, proofreading, allura tagħmilhom kuraġġ. Kien għadu l-bidu tiegħek tista' tgħid dan li mbagħad serviek għall-pubblikazzjonijiet. Learning experience kbira għax inti l-proċess huwa l-istess issa jekk ħa tagħmel kwalunkwe tip ta' ktieb bil-Malti, bl-Ingliż. Dik il-learning experience speċjalment fil-kuntest Malti fejn inti Illum l-affarijiet anke hemmhekk żviluppaw ħafna, il-kunċett ta' publisher kien għadu fil-bidu tiegħu dak iż-żmien. Illum dawn l-affarijiet imxew ħafna 'l quddiem, jeżistu publishers għalkemm is-settur tal-pubblikazzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u gażini għadu ħafna drabi peress li trid taħdem at zero budget trid tiddobba kif kif kemm jista' jkun mingħajr ma tonfoq flejjes. Riċerkatur, kif ukoll għamilt perjodu wkoll ta' di riċerkaturi, iżda kien hemm xi riċerkatur li tibqa' tiftakru li ħallilek influwenza? Eħe, kien hemm kien hemm ħafna għaliex aħna dak iż-żmien kif għedt jien dak iż-żmien ir-riċerkaturi tagħna ma tantx kienu l-istudenti universitarji. L-istudenti universitarji ħafna drabi kien hemm anke min jiskoraġġihom imorru fl-arkivji għax kienu jgħidulhom għadkom ma tafux tinterpretaw id-dokumenti. Imma fil-bidu, pereżempju, fil-bidu ta' tal-karriera tiegħi meta kont proprju ġo reading room l-arkivju naqdi lill-klijenti, kellek riċerkaturi varji, naf il-Maġġur Albert Abela, pereżempju, kien hemm Leonard Mahoney dak iż-żmien, il-perit, Dawn kollha jinfluwenzak b'mod differenti, għandek min minnhom huwa fuq il-livell l-iktar professjonali, għandek temi differenti li qed jirriċerkaw. U mbagħad dan l-aħħar ġie jżurni l-arkivju u tellajt ritratt tiegħu wkoll fuq il-midja soċjali, dak li konna ngħidulu l-ispettur ġewwa Tartabone. Ġewwa Tartabone kien jimpressjonani ħafna ġewwa Tartabone ma kienx ġej mill-istream akademika, ma kienx xi lecturer l-università ġewwa Tartabone kien pulizija u irtira irtira wara l-25 sena servizz jew anke qabel u id-dedika ħajtu għal riċerka kważi u allura kellek persuna li ġej bl-università tat-triq, jaf bil-kuntatti man-nies. Jinteressawh suġġetti bħall-imtieħen, pereżempju, niftakar kont ħadtu l-Imqabba jara l-mitħna li għandna l-Imqabba, u kien jimpressjonani għaliex kien każ klassiku ta' bniedem li dejjem irriċerka, ippubblika u qatt ma kibritlu rasu, ġifieri dejjem baqa' jrid jitgħallem. U dik hija xi ħaġa naħseb li ppruvajt nieħu mingħandu kemm jista' jkun. It-teżi tiegħek tal-Masters kienet ibbażata fuq il-Konċilju Reġjonali. Il-Secondi Festi kif kienet din? Għall-benefiċċju tas-semgħa, x'inhu l-Konċilju Reġjonali? Sewwa, meta mbagħad wara ftit taż-żmien, anke bl-inkoraġġament ta' dawn l-istess riċerkaturi, kulħadd jgħidli għax ma tagħmilx kors l-Università. Inzertajt f'perjodu fejn il-kors tal-Diploma fil-Librarianship li dak iż-żmien kien l-uniku taħriġ li kien jeżisti relatat b'xi mod mas-suġġett tagħna, ma kienx fetaħ għal xi sentejn, kien hemm xi problemi u ma fetaħx il-kors. U ma kienx iffukat fuq arkivi? Eħe, kien hemm dik il-problema wkoll, ġifieri dak huwa kors fuq il-libreriji, però dak iż-żmien xorta kieku kont naħseb kieku kien kieku kien miftuħ il-kors naħseb li kont Kont nagħmlu għax kien hemm it-tradizzjoni qisu li kollha konna nidħlu membri fil-Library Association fil-Malja, l-għaqda bibljotekarja dak iż-żmien. Kien hemm Lilian Sciberras li kienet ukoll persuna li influwenzatni ħafna. Kont ukoll membru fil-kumitat dak iż-żmien. Kont ukoll imbagħad iktar tard fil-kumitat ta' din l-għaqda. Jiġifieri l-fatt li ma mortx nagħmel dak il-kors kien li ma fetaħx, allura qed jien ma rridx naħli żmien nagħmel xi sentejn nistenna u min jaf meta jiftaħ dal-kors u dħalt fid-Dipartiment tal-Istorja biex nagħmel Bachelor's fil-History u hemmhekk persuna oħra li influwenzatni kienet il-Professur Henry Frendo illi ma kienx iħares bl-ikrah lejn dat tip ta' suġġetti. Kien hemm uħud li meta tkellimhom fuq fu village locality history kienu jħossu li dak huwa suġġett inferjuri għal jekk taħdem economic history jew taħdem European history. U Henry Frendo kien fetaħli dal-bieb kważi biex naħdem fuq it-temi U xtaqt insib suġġett li jogħġobni, però mhux l-imqabba mill-istorja tal-imqabba. U s-suġġett proprja kien village politics, qas kien kważi l-Konċilju Reġjonali, l-Konċilju Reġjonali daħal ħafna fih. Kien village politics, jiġifieri kif f'livell ta' raħal ikollok dawk il-ħafna kwistjonijiet bejn il-kappillan, dak iż-żmien ma kienx hemm kunsilli lokali, allura l-ġlidiet fl-irħula kienu, Il-kappillan jipprova jsib bilanċ bejn iż-żewġ gażini tal-banda, almenu. U bażikament għadha l-istess storja din. Iva, kkomplikat naqra ruħha għaliex illum f'dik il-formola għandek ukoll il-Kunsill Lokali u għandek il-LESA u għandek il-Pulizija, għandek ħafna awtoritajiet kulħadd Din mhix xi ħaġa ta' Malta. Kien hemm żmien li l-Knisja kienet magħluqa wkoll hux. Il-imqabba eh, kien iktar minn perjodu wieħed, kienna perjodu fil-ħamsinijiet, kienna perjodu fit-tmeninijiet fej eh, meta l-affarijiet they get out of control, il-Knisja tala tala il-post ta' u tala il-knisja u mbagħad terġa' jiġi l-isqof ah, mhux jikkonsagra, jerġa' jiftaħ mill-ġdid dik il-knisja. Eh, ġviri, daw l-istejjer dejjem affaxxinawni. U ippruvajt noħodhom mill-aspett akademiku. Issa mhuwiex faċli meta inti tkun mill-lokalità, meta inti tkun partitarju ta' wieħed mill-gazini tal-banda u kollu kont ninvolut fihom. Naħseb li kbar effort li trid tagħmel huwa biex taqta' l-partiġjaniżmu u taħdem ir-riċerka tiegħek ehm, bil-bajis dejjem, għax kull riċerkatur għandu l-bajis tiegħu, imma kemm jista' jkun li inti tħares lejn l-affarijiet b'mod oġġettiv. Għad-domanda tiegħek x'kien dal-Konċilju Reġjonali, dan kien Konċilju tal-Knisja lokali hawn Malta li sar fl-1935 bl-iskop illi r-rivalità kbira li kienet qiegħda out of control kważi bejn festi sekondarji u festi primarji li l-iktar li nsibuhom fl-irħula ngħidulhom aħna ta' wara l-mina, mqabba, qrendi, żurrieq, Ħal Kirkop huwa l-istess, Ħal Kirkop huwa l-post fejn studja Jeremy Bosevein, pereżempju. Però ma kienx dak biss, il-Konċilji Reġjonali kien qed jipprova jattakka wkoll ħafna rivalitajiet fejn jidħlu kapitli, pereżempju, fejn jidħlu kapitli, gradi ta' monsinjuri, relazzjonijiet ma' fratellanzi. L-impatt tiegħu fuq il-festi sekondarji f'postijiet bħall-Imqabba, l-Qrendi, iż-Żurrieq kien kbir, jiġifieri għaliex ħoloq ċertu, ħa ngħidu hekk, jien ngħid mhux talli ma kkalmax is-sitwazzjoni, talli kważi tefa' għatu fuq dik il-borma tbaqbaq illi dak l-għatu minkejja li rnexxielu forsi imewwet ftit dik il-pika, reġa' sploda fis-sebgħinijiet meta mbagħad ħafna minn dawk il-restrizzjonijiet ġew illaxkati. Imbagħad it-teżi tad-dottorat tiegħek huwa purament fuq xjenza arkivistika. Inti ffukajt fuq l-arkivji Ewropej. U l-impatt tagħhom, kif kien dan? Eħe, dak l-istudju tad-dottorat kien ħafna snin wara, ġifiri prattikament f'ambjent differenti għall-aħħar. Fis-sena 2000 Eh, fit-2001 kelli l-opportunità ta' Commonwealth ehm, ta' Commonwealth Scholarship fej mort eh, l-Ingilterra ġewwa UCL nistudja l-arkivistika u dak kien għaxar snin wara li jiena kont bdejt naħdem fl-Arkivji Nazzjonali. Ġifieri kelli din l-opportunità li jien ngħid bidliet li ħajti, ġifieri s-sena li għamilt ġewwa Londra kienet opportunità tajba ħafna biex jiena ninqata' mill-ambjent Malti bil-village politics, bil-festi, bil-riċerkaturi Maltin. Tispostja ruħek għall-Ingilterra, il-ħajja jien kont ngħix ġewwa Kentish Town li huwa ftit 'il fuq minn Camden, il-ħajja b'xokk kulturali enormi. Qed taħdem ma' kelli 30 ruħ, konna 30 ruħ fil-kors, kollha kienu ilhom jaħdmu fl-arkivi għal xi żmien, min jaħdem fl-arkivi tal-familja rjali, min jaħdem fl-arkivi li ta' kumpaniji tal-mediċina. Kellek daw in-nies li kienu kollha, ġifieri naħseb xi 25 minnhom kienu Ingliżi, Però mbagħad kellna f'grupp ieħor ta' ħames arkivisti Afrikani li kienu fuq Commonwealth Scholarship u allura litteralment qed tqatta' l-ġurnata tiddiskuti ma' dan nies u titgħallem, litteralment qed titgħallem. Kif kien ix-xenarju tagħhom komparu ma' ta' Malta? Ehm, kont tisma' minn kollox, jiġifieri hemmhekk naħseb jiena rnexxieli nibni ħafna ehm, kif tgħidilha, kunfidenza għaliex tibda tara li għandek arkivji li għandhom ħafna iktar riżorsi però qed qed qed jagħtu riżultati inqas minn tagħna. Għandek arkivji b'riżorsi enormi li ma tibqax tista' tqabbilhom magħna prattikament. U mbagħad għandek l-arkivji Afrikani li huma storja differenti wkoll, ġifieri minn għadu minn kien għadu litteralment ma sprovista tad-dawl kostanti ma jkollok. Jiġifieri għandek dawk ix-xenarji kollha. Barra minn hekk il-kors kien jagħtina l-opportunità li mmorru nagħmlu practicum f'arkivji speċifiċi. Jien kelli x-xorti li li nagħmel żewġ sessions minn dawn, waħda ġewwa Senate House, University of London, u l-oħra ġan-National Archives Ingliż, anzi t-tielet waħda wkoll kienet fil-Parlament Ingliż. Jiġifieri inti taħdem għal ġimagħtejn. ġewwa Westminister fejn l-arkivju prattikament naħseb dak iż-żmien l-arkivju tal-Parlament Ingliż kellu baġit u personell iktar minn x'kelli jien hawnhekk fl-Arkivji Nazzjonali. Jiġifieri huma kuntesti differenti li jixxukkjawk però jibdluk. Meta ġejt lura kont bdejt inħares lejn l-aspett arkivistiku kompletament minn ottika differenti. Imbagħad il-dottorat tiegħek. Eh, id-dottorat mbagħad wara li għamilt il-maġisteru fil-UCL, ehm, għadda ftit ta' żmien inqalat ehm, mhux inqalat opportunità fir-realtà fir-realtà ma kienx scholarship kien kien xi ħaġa li ħadd l-inizjattiva jien ħallasta minn buti biex immur nistudja dottorat ġewwa ehm, Aberystwyth Ir-raġuni għaliex Aberystwyth kienet waħda ta' prattiċità jien xtaqt inkompli ġewwa UCL għaliex kont diġà drajt is-sistema hemmhekk. Però UCL insistew li jiena rrid nagħmel perjodu twil hemmhekk in residence u fir-responsabbiltajiet li kelli mbagħad diġà ta' familja u ta' u anke ta' anke ta' ta' impenji oħra ta' xogħol hawnhekk tal-Arkivji Nazzjonali ma kienx possibbli. U allura Il-kors ta' Aberystwyth kien joffri iktar flessibilità u Aberystwyth kienet sfida ġdida wkoll. Aberystwyth huwa dinja differenti minn Londra, huwa post ħafna isbaħ, ma joffrilikx l-opportunitajiet li toffri Londra, u Londra għandek kollox madwarek, British Library, Wellcome Trust, National Archives. il-musicals tal-West End, ġviri. Ekku, ekku, għandek. Eber istwit huwa jisu bil-Malti għandna l-espressjoni fej ħalla l-karkura xitan biex tasal għandek train 3 hours, pero mbagħad jgħat post sabiħ, post fil-kampanja, post fej għandek beach mill-isbaħ, u allura għandek iktar ċans eh, tistudja. It-tema kienet ehm, Case study ta' tliet arkivji kien l-arkivju ta' tal-Ingilterra, l-arkivju ta' ta' Finland u l-arkivju ta' Ċipru u applikajt management model, culture ka ehm cultural model, ngħidulu Dresder Dresden model, fuq dawk l-arkivji. Ehm l-idea hija kif ehm kif il-kultura amministrattiva f'arkivju nazzjonali b'da dal-mudell kif studja Dresder, kif taħdem f'daw it-tliet arkivji partikolari. Interessanti. Imbagħad kien żmien ukoll fejn fl-arkivju twaqaf il-memorja, il-proġett tal-memorja aktar l fis-snin li biddel ukoll id-dimensjoni tal-Arkivju Nazzjonali li flok il-kart issa għandek ukoll l-audiovisiv, il-preservazzjoni tar-ritratti. X'tikkumenta fuq? Eh, memorja beda Beda b'intenzjoni li nimlew naqra vakum li kien hemm fl-Arkivji Nazzjonali. Min ħobb nirrakkonta din l-istorja jien li memorja beda meta biex nagħmlu ftit income generation lill-Arkivji Nazzjonali ddeċidejna li nagħmlu sett ta' kartolini blit-tema tal-iżvilupp politiku tal-pajjiż u ridna tmien ritratti li jirrappreżentaw Passi importanti fl-istorja politika Maltija bħalma huma s-Sette Ġunju, bħalma hija l-Indipendenza, Jum il-Ħelsien, Repubblika, uridna li li niksbu dawk ir-ritratti. Jiena kont ixxukkjat li dawk ir-ritratti ma sibnihomx b'mod faċli fil-entitajiet pubbliċi, ġifieri ppruvajna nfittxuhom f'postijiet bħad-DOI, PBS eh, u X'kienet ir-raġuni mbagħad? Ir-raġunijiet huma ħafna, jiġifieri r-raġunijiet huma li ż-żamma ta' ħafna minn dawn il-kollezzjonijiet ma kinitx fl-aqwa tagħha. Kien hemm raġunijiet ukoll politiċi li over the years dawn ir-ritratti jew sparixxew jew ġew meqruda. U kellu jkun ħabib tagħna t-tnejn Tony Terribile nsellimlu minn hawn illi kellu fil-kollezzjoni tiegħu. U jien għalija kont għattat tisma ma jistax ikun li aħna meta l-istat qed jipprova jiċċelebra il-birthdays tiegħu għax għal grazzja tal-la aħna wieħed mill-pajjiżi li għandna iktar minn birthday wieħed. Ekku. Ma nsibux dawk ir-ritratti mhux għand l-individwi privati għax that's well and good imma li nsibuhom għand l-istat għax huwa l-istat li għandu l-obbligu iżomm dal-materjal. U allura Konna ftit wara kont iltqajt ma' Tony Mangion, il-fotografu li kellu kollezzjoni sħiħa ta' ritratti li kien ħa hu ta' nies prominenti Maltin. Kien qiegħed litteralment iħabbat il-bibien ta' ħafna dipartimenti u ministeri biex jesebixxi din il-wirja f'post pubbliku. U ħtafna l-opportunità, użajna l-Banco Girotale li inti mitħla ħafna Noel tagħha għax taħdem f'dak il-post, tmexxi dak il-post, u għadna isma' ejja nibdew dan il-proġett dak iż-żmien konna nsejħulu National Memory Project għax konna. 2004 jidhirli kien. Ekku, fl-2004 ftaħna dak il-proġett kien il-President Guido De Marco għamilna l-tnedija ta' dak il-proġett u bdejna ngħidu isma' aħna m'qegħdinx hawn biss biex niġbru dak li jibgħatu d-dipartimenti però fejn il-pubbliku għandu ritratti, għandu materjal ieħor ħa nibdew inwessgħu il-missjoni tagħna fuq dak l-aspett ukoll. U kellek ukoll il-Malta Lost Voices bħala dak li huwa ħoss u anke il-pellikoli ukoll ta' ritratti. Ekku, malli bdejna niftħu dan l-ispazji, bdew jiġu għandna nies min għandu ritratti, min għandu filmati, u allura mbagħad inħolqu żewġ qishom ideat. Kien hemm l-idea ta' dal-proġett, National Memory Project. illi bdilni jew ittransformajniha fil-proġett Memorja. U kien hemm l-element tal-awdjoviżiv u b'Memorja ippruvajna nolqtu daw l-aspetti. Issa, Memorja żviluppat għaliex u mbagħad ukoll aktar tard kien hemm proposta fil-programm elettorali tal-Gvern fejn il-Gvern kien qed jgħid isma' l-istorja mhix biss l-istorja tar-rejiet u l-istorja ta' min hu imlaħħaq però hija l-istorja tal-poplu. Allura nibdew niġbru l-istorja tal-poplu. U li għamilna b'memorja kien illi qbadna il-proġett li kellna, n-National Memory Project, żewwiġnieh ma' proġett li kellu l-Professur John Kirkop fl-Università ta' Malta, Dipartiment tal-Istorja, li kien il-Public Memory Archives. U niftakar diskussjonijiet twal ma' Profs. Kirkop, u jgħidilna isma' jiena iktar favur il-public memory iktar milli n-national memory u aħna ngħidulu aħna rridu n-national n-national għax aħna nazzjonali mhux fl-aspett ta' u finalment ilħaqna arranġament li dan sejħulu memorja wara kollox kelma bil-Malti hija kelma sabiħa li tinftiehem b'kull lingwa meta tgħid memorja bil-Malti tinftiehem mit-Taljani u mill mill-Franċiżi u minn kulħadd. U Bis-saħħa wkoll ta' dik l-electoral manifesto u measure, irnexxielna dal-proġett nitfgħuh fuq bażi strutturata. Impjegajna n-nies, investejna ċertu flus f'dal-proġett u morna fid-direzzjoni ta' intervisti man-nies. U llum għall-grazzja t'Alla dal-proġett huwa wieħed mill-teżori naħseb li għandna fi ħdan l-Arkivji Nazzjonali. Sew, iżda fl-2005 kellek il-liġi tal-arkivji li tista' tgħid ta dimensjoni totalment differenti mil-liġi tal-1990 anke wkoll għat-tmexxija tal-Arkivju Nazzjonali, il-post tal-Arkivista Nazzjonali kif ukoll punti oħra, xenarju ieħor f'din il-liġi li llum għandek qafas li tista' tibni wkoll il-futur fuqu. Fil-fatt dik il-liġi jiena dejjem ngħid li kienet waħda mir-rebħiet kbar li għamel is-settur. Forsi ma napprezzawhiex biżżejjed, però għal min jifhem fl-istorja leġiżlattiva, kif jaħdem il-Parlament, kif jaħdmu l-Gvernijiet, il-fatt biss li wara ħmistax-il sena mhux emendajna l-liġi, wara ħmistax-il sena Abolixxejna l-liġi tal-1990. Ma taħsibx li domna nistennew imma ħafna? Ma ngħidx le, le, lanqas xejn, anzi, min jaf. Meta kellek żviluppi kbar għaddejjin. Però meta tħares lejha mill-aspett leġiżlattiv, rari jkollok inti f'pajjiż bħal mhu Malta jew pajjiż bħal mhu l-Ingilterra li għandek is-sistema kif taħdem tal-Parlament. Ħmistax-il sena huwa pjuttost żmien qasir, mhux għalkemm isiru tibdiliet imma għal leġiżlatur. Ma ninsewx ċertu liġijiet li għandna tal- tad-depożitu legali tal-libreriji. 1929. ċertu liġijiet għadhom ta' snin 20, ta' snin 30, ta' snin 40 fil-pajjiż. Ġifieri inti biex terġa' tmur fil-Parlament u tibdel liġi mill-qiegħ, 15-il sen huwa żmien qasir, qasir wisq. Alla ħares ma għamilniex dak il-pass għax il-liġi tal-2005 għamlet ħafna passi 'l quddiem. L-ewwel nett daħħalna l-element ta' records management li ma kienx fl-ewwel liġi. Inqtajna mis-settur tal-libreriji. Ħloqna l-kariga ta' Arkivista Nazzjonali. Ġifieri dawn uħud minnhom kien qed jirrakkomandhom Jenkinson fl-1944. Imma kif nafu t-tibdil politiku ħafna drabi idum snin biex isir. U dik il-liġi tatna, jien għadni sal-lum meta pereżempju inqalgħu kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u mmorru għal liġi, Ħafna drabi niskopru li qas hemm bżonn nagħmlu anqas legal notice għax il-liġi kif inhi tagħtina saħħa tagħtina saħħa enormi. Kellek ukoll it-twaqqif tal-ħbieb tal-arkivji nazzjonali li bis-saħħa tagħhom tista' tgħid kien hemm ħafna progress bis-saħħa anke wkoll donazzjonijiet li ngħataw lill-Arkivju Nazzjonali ħajr lil dawn il-ħbieb. Hekk hu, l-Għaqda tal-Ħbieb tal-Arkivji Nazzjonali kien another success story, jiġifieri kien fis-sena 2000 meta ingħaqadna bħala l-ewwel komitat, inti kont magħna, Noel, fl-ewwel komitat u domt ammont ta' snin timmilita f'dak il-komitat. L-iskop kien as a lobby group, jiġifieri dak iż-żmien l-iskop prinċipali kien illi jkollna grupp ta' nies li mhumiex impjegati tal-amministrazzjoni taċ-ċivil illi jistgħu jmorru hemm barra u jagħmlu l-każ tagħhom u jistgħu jagħmlu lobby, jistgħu anke jiġbru flus u jagħmlu fundraising, u naħseb illi dik l-għaqda għadha taħdem sal-lum, għadha effettiva sal-lum. Irnexxielna anke nibdlu l-focus tagħna għax filwaqt li l-focus kien oriġinarjament fundraising u lobby lobby politiku kważi, illum il-ġurnata dħalna iktar fl-aspett akkademiku, jiġifieri l-ħruġ tal-journal, tal-ġurnal, l-arkivju, iktar xogħol ta' volunteering, u iktar xogħol illi iktar faċli tagħmlu għaqda volontarja milli nistgħu nagħmluh aħna bħala entità tal-gvern. U l-voluntiera minn sena għal oħra tista' tgħid jiżdiedu anke studenti barranin li jiġu jagħmlu l-practical tagħhom. Illum il-ġurnata l-aħħar problema li ġiet f'ħoġri through an email xi ġimgħa ilu kienet għandna lista twila ta' waiting list ta' volontiera, ġifieri eh, dik hija problema ħanejdilek sabiħ. Jawgura tajjeb. Aħjar ikollok lista ta' volontiera jistennew milli ma jkollokx eh, volontiera. Tajd li għaliex ma taqbdux u taħt fil-kelma u dal-volontiera tilqawhom. Volontier illum il-ġurnata tallimna ħafna mill-esperjenza, ġifiri volontier jagħtik ħafna xogħol, jagħtik ħafna mħabba lejn is-settur, pero voluntier trid ittih is-sostenn, trid ittih fejn jaħdem, trid ittih il-kompjuters, trid ittih it-training, trid ittih xi ħadd li qiegħed jgħinu, qiegħed jimmoniterjah. Il-bqija ma tiħux il-valur, la tieħu l-valur li hemm bżonn mis-settur u anke l-voluntier ma jħossux komdu, ma jħossux għal qalbu. studenti barranin kontinwament, jiġifieri llum kemm b'Erasmus programmes bħalissa għandna l-Enkelejd li huwa li huwa student tal-Arkivistika f'kors il-Greċja li għamel sitt xhur sħaħ magħna jaħdem fuq diversi proġetti. Charles, ħa nifqu għal pawsa mużikali nkunu magħkom wara din il-kanzunetta. Fit-tieni parti tal-programm ħa nitkellmu dwar is-sem tiegħek fl-isfera internazzjonali fit-tisħiħ tal-arkivji It-tagħlim tal-istudji arkivistiċi fl-Università li inti wkoll kont pjunier fit-twaqqif ta' dan il-kors kif ukoll il-pubblikazzjoni tiegħek My Choice. Lura programm mill-arkivji fuq Net FM kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Anastas. Dawk li ma laħqux l-ewwel parti ta' din it-taħdita ma' Dr. Charles Farrugia l-Arkivista Nazzjonali, minn għada tkunu tistgħu tisimgħu din l-intervista sħiħa fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Charles, fl-ewwel parti tkellimna dwar bidu tiegħek fir-riċerka propju fuq il-lokalità tal-imqabba l-ewwel ħidma tiegħek fl-Arkivju Nazzjonali kif ukoll kif rajtu jikber. Is-sehem tiegħek fl-isfera internazzjonali. Ovvjament kellek diversi posts importanti li taw ejja ngħidu hekk kulur isbaħ lill-Arkivju Nazzjonali. Kif kif inhi din? Eh, is-settur ta' ħidma internazzjonali huwa għal qalbi għal qalbi ħafna għax kien xi ħaġa li bdejt jiena prattikament ehm, sa dak iż-żmien Meta meta dħalt fl-arkivju jiena ma kellna l-ebda preżenza fil-xena internazzjonali fil-qasam arkivistiku u l-ewwel opportunità li ġiet kienet mid-direttur ta' dak iż-żmien kien Alla jaħfirlu John Sultana li kien saqsieni nixtieqx immur għal konferenza li kienet se ssir ġewwa Budapest, ġewwa l-Ungerija, u mort għal dik l-ewwel konferenza fl-1999. U kienu kol xok kulturali, għax kont għadni żejr u l-Kunsill Internazzjonali tal-Arkivi Dak iż-żmien almenu kont narhom kont narhom xjuħ jiena, kien hemm ħafna nies xjuħ, probabbli kienu l-età li jien fiha llum jiena. Imma ma kienx settur, ma kienx kunsill miftuħ kif inhu llum. Illum hemm ħafna iktar preżenza ta' żgħażagħ u anke anke s-Segretarju Ġenerali llum tal ta' das-settur huwa huwa fit-tletinijiet. U minn dik il-konferenza mbagħad tibda tibni l-kuntatti kelli l-vantaġġ li għaliex domt ħafna fil-kariga Illum jiena wieħed mill-iktar, ħa ngħidu hekk, mhux anzjani għax hemm min huwa iktar anzjan minni imma bl-Ingliż ngħidu long serving, jiġifieri ktaqta' l-arkivist pereżempju tal-Estonja fis-settur ta' arkivisti Ewropej aħna l-iktar li ilna nservu f'dawn il-karigi. U dik tgħinek għaliex kif konna qegħdin ngħidu l-ewwel, fis-settur l-International Council on Archives jaħdem ħafna fuq policies. Kultant ikollok inti anke policy ta' xi ħaġa li ddumlek faċilment ħamsa sitt snin biex tinħema. Allura inti tista' tħares lura u tgħid isma' dik kont hemm jiena meta bdejna noħolmu li nwettquha. U tara kif kif daħlet, kif qiegħda tiġi implimentata, x'difetti hemm għax kulma tagħmel fid-dinja Meta timplimentah tibda wara ftit ta' snin tgħid stajna għamilnija naqra ħjar. Huwa learning experience kbira dik. Kont eh, għadek eh, Flej Karm u illum il-ġurnata President eh, tal-Bord Eżekuttiv tal-Jurbika. Iva, unbat tibda dan il-Kunsill Internazzjonali tal-Arkivji huwa organizzazzjoni enormi, ġifiri għandek għandek mijiet ta' pajizi, eluf ta' membri, u allura tibda tgħid ħa nidħol f'dawk il-kumitati jew gruppi li jappartjenu lili, kont bis-saħħa anke ta' Hela Jean Bartolo dħalt fil-Commonwealth, l-għaqda tal-Commonwealth, Arkivisti tal-Commonwealth. L-ACARM. Li hija l-ACARM, illi sfortunatament illum m'għadhiex m'għadhiex teżisti, però jiena kont ippruvajt dik l-għaqda inżommha ħajja, u rnexxieli nżommha ħajja, rnexxielna nagħmlu riforma kbira fl-istatut, però mbagħad xorta xi ammont ta' snin wara li tlaqt jiena minn dik il-kariga raw li m'għadx baqa' kien qalgħu problema ta' funding għaliex il-finanzjament kien jiġi kollu mill-Ingilterra, meta waqaf dak il-finanzjament kien diffiċli li din l-għaqda tibqa' topera. Però mbagħad bdejt naħdem fil-branch tal-Ewropa tal-International Council on Archives u wara numru ta' snin fl-eżekuttiv, xi disa' snin ilu jew tmienja, ġejt maħtur bħala president ta' dik it-taqsima. Dik hija taqsima li tiġbor fiha mhux biss min hu membri fl-Unjoni Ewropea, però għandek l-Ewropa kollha. Allura hemmhekk għandek diversità kbira ta' pajjiżi. li anke dal-aħħar sentejn pereżempju kienet sfida kbira għaliex inti għandek pereżempju kemm il-Ukraine u r-Russja li huma membri ta' dik l-għaqda allura trid tipprova ħdimna ħafna biex ngħinu l-Ukraine is-settur arkivistiku fil-Ukraine. U allura jkollok ħaġa mizzjonanti ħafna li kellek kelli t-talba pereżempju mill-kollega tagħna ħabib tagħna nsellimilu għaliex qed jagħmel mirakli fis-sitwazzjoni li jinsabu fejn dan kitibli biex nippruvaw ngħinu lis-settur arkivistiku hemmhekk u saret ħidma kif setgħet bil-ftit riżorsi li għandna irnexxielna anke noħorġu riżoluzzjoni politika, messaġġ politiku mill-ICA fuq is-sitwazzjoni hemmhekk. Fl-2009 inti organizzajt il-sitra l-International Conference of the Round Table on Archives u ftit ta' snin ilu l-Arkivju Nazzjonali ospita wkoll konferenzi tal-Belt Kapitali Ewropea. Żewġ avvenimenti tista' tgħid li huma kbar mhux biss għall-Arkivju Nazzjonali iżda għall-arkivistika Maltija, ovvjament fi ħdan ukoll l-Arkivju Nazzjonali. Eħe, naħseb dik il-konferenza tal-2009 s-sitra kienet waħda minn dawk il, ħa ngħid hekk, ġennati li tidħol għalija b'għajnejk magħluqin u ma tkunx taf għal xiex dieħel għax naħseb kieku tkun taf għal xiex dieħel ma tagħmilhiex. Però ma jiddispjaċini xejn għax dik kienet konferenza li anke arkivji kbar, jaqtgħu qalbhom minnha, ġifieri kienet konferenza li ġabet Malta 250 delegat minn 91 pajjiż u għamilniha fi żmien meta l-Arkivju Nazzjonali kien jimpjega biss tnax-il ruħ. Ngħid illum il-ġurnata kważi anke bir-riżorsi kbar li għandna, Hija diffiċli li torganizza dik għaliex l-ispejjeż pereżempju kibru mmens u ħafna drabi l-International Council on Archives qed imur fuq pajjiżi bħal mija l-United Arab Emirates li għandhom riżorsi kemm iridu biex jorganizzaw dawn il-konferenzi. L-impatt kien kbir għax l-impatt kien impatt kemm fuq il-klassi politika u Malta li daw bdew japprezzaw iktar kemm Hemm is-settur mhuwiex tagħna biss imma huwa settur internazzjonali u anke fl-arkivisti li nvolevejna illi naħseb għamlu ħafna kuraġġ li raw li rnexxielna noħorġu with flying colours minn avveniment daqshekk kbir. L-istudji arkivistiċi f'Malta kienet ħolma sa snin ilu Ovvjament kellek il-diploma tal-Libraries and Information li ma kinitx tibbaża kellu kull ma kellek xi ejja ngħidu hekk ftit lezzjonijiet fil-qasam arkivistiku mbagħad il-kumplament fuq il-libreri u informazzjoni. Inti tista' tgħid wellitt il-kors tal-arkivji dak iż-żmien beda bħala baċelerat u mbagħad kompla u kompla kiber għal masters u anka wkoll dottorat. Kif tara din il-qabża li kienet biss ħolma u llum realtà. Eh, jiena kont nemmen li biex nimxu l qoddim fis-settur irridu nimxu b'mod parallel fuq id-diversi oqsma. Mhux biżejjed il-binjiet, mhux biżejjed li jkollok volontiera, irid ikollok kollox, irid ikollok qafas leġislattiv tajjeb sod, irid ikollok sapport politiku, irid ikollok finanzi pero jrid ikollok nies imħarrġa. U dik kienet sfida għaliex hemmhekk ridna nikkonvinċu l-Università li jinfetaħ kors separat minn dak tal-libreriji li rnexxielna nagħmlu fl-2005 u wkoll irnexxielna fi żmien qasir Issa jiena qatt mina kuntent bl-iżvilupp li nkunu għamilna, però fi żmien qasir meta tqis li fl-2005 ftaħna l-ewwel kors ta' diploma, Sena u nofs ilu ftaħna żewġ masters speċjalizzati, wieħed fil-libreri, wieħed fl-arkivi. Għandna wkoll l-ewwel studenta li qiegħda fit-tielet kważi sena tagħha fid-dottorat arkivistiku. Nawgura tajjeb. Jiġifieri dawn huma żviluppi li meta tkun taf il-proċeduri li hemm warajhom biex inti toħloq kors ġdid, biżżejjed ngħid li biex għamilna dir-riforma tal-masters, Fi żmien kważi sena u nofs ħloqna mal-erbgħin modjul ġdida. Il-proċessi li hemm warajhom dawn ġeneralment joħdulek tlieta, erba' snin. Aħna għamilna dak kollu f'sena u nofs. Issa jonqos li nibqgħu naħdmu biex ikollna numri akbar. Inti l-kap tad-dipartiment allura taf. In-numri għadhom żgħar, in-numri ta' nies li jinġibdu lejn is-settur għadhom żgħar. X'inhi r-raġuni imma? Hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri wieħed waħda mill-ikbar raġunijiet hija l-opportunitajiet ta' xogħol, illi dak li jkun irid illi flinalment wara li jistudja u jbati jkollu garanzija ta' impjieg u jista' jkun impjieg b'paga tajba. Jiġifieri dak huma l-ikbar drawback li s'issa għadna ħafna min-nies li jiġu fis-settur tagħna jiġu abbażi tal-ammor proprju, illi huwa huwa importanti. Però għaliex m'għandhiex il-professjoni tagħna tkun rispettata u mħallsa kif huma mħallsin professjonijiet oħra. Ekku, imma wieħed jara progress ukoll fejn jidħlu impik f'dal-qasam meta snin ilu pereżempju nsemmi l-arkivju eh, dioċesan tal-Kurja kienu assisin biss illum għandek persuni iva. lajċi allura eh, għandek progress, l-arkivju notarili wkoll li qabel kien ikollok persuna mislufa l hawn u lem bil-ħinijiet purament ristretti, illum għandek ukoll. Eh, Semmejt l-arkivju notarili. Eżatt, l-arkivju notarili. Tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq hekk. Sena u nofsilu jisu dal-arkivju għadda legalment fidej l-arkivji nazzjonali. Bħalissa qegħdin nalqu l-aħħar xogħlijiet fuq proġett kbir ġewwa St. Christopher Street u St. Paul Street K'Alla jrid fix-xhur li ġejjin ħa nkunu qed niftħu l-arkivji ta' Rili mill-ġdid li issa se jkun taħt l-Arkivji Nazzjonali. Hemmhekk ħa jkollna diġà għandna grupp ta' impjegati li li kienu hemmhekk u li issa għaddew fi ħdan l-Arkivji Nazzjonali, però ħa jkollna l-ewwel taqsima tal-Arkivji Nazzjonali li hija state of the art bil-humidity controls bil-faċilitajiet kollha ta' arkivju. Ġifieri l-qabża li saret hija enormi. Illum kważi Qed infittxu barra minn xtutna, voldieri aħna għadu kif kellna fl-aħħar snin tliet arkivisti barranin, tliet arkivisti Taljani li kienu qegħdin jaħdmu magħna għaliex mhux qed insibu biżżejjed lokalment nies imħarrġa. Kellek ukoll il-progress tal-bini tal-laboratorju xi snin ilu li ovvja kompla stimola restawraturi biex jiġu jaħdmu fl-Arkivju Nazzjonali. Hekk hu. Fil-fatt aħna sa ftit ġranet ilu għaliex kellna xi riżenji wkoll, però kellna sitt Konservaturi full time jaħdmu magħna. K'Alla jrid, nittama li dis-sena nerġgħu nimlew il-vacancies li nħolqu minn dawn ir-riżenji. Voldieri, Irrid nagħmel messaġġ ta' kuraġġ lil min jitħajjar jistudja das-settur. Hemm opportunitajiet, forsi wieħed mhux se jsib impjieg l-għada filgħodu, li jiggradwa, pero anke illum dawn in-nies li telqu, jekk fl-aħħar sena u nofs kellna tmien riżenji mill-Arkivji Nazzjonali, pero kienu riżenji ta' nies illi sabu impjiegi fis-settur ġo pajjiżi oħrajn. Minn għax irid jemigra, minn għax irid impjieg differenti barra minn Malta. Il-preservazzjoni wkoll għandek il-mod tal-digitization mal-HMML u anka proġetti oħra. Hekk hu. Hemm, hemm, illum il-qabża li jmiss hija, hemm żewġ, żewġ viżjonijiet għall-futur. Hemm il-bini tal-Arkivju Nazzjonali, aħna ħa nibqgħu ninsistu li għandu jkun hemm bini ta' Arkivju Nazzjonali ġdid għaliex b'hekk biss nistgħu nibqgħu mmorru għall-isfidi li jmiss u li mmorru iktar għal speċjalizzazzjoni. Irridu mhux biss li jkollna arkivisti impjegati magħna, imma jkunu arkivisti speċjalizzati. Sew, semmejna l-tagħlim arkivistiku, semmejna wkoll il-proġetti li għaddejjin. Inti tajt kontribut ukoll għall-istorja tal-arkivji f'Malta fil-pubblikazzjoni tiegħek xi snin ilu kif ukoll, ejja ngħidu hekk, il-ħarsa tiegħek tal-aħjar dokumenti f'arkivji differenti li dawn ġbarthom f'pubblikazzjoni. Xi tgħidli fuqhom? Dak il-ktieb li qed tirreferi għalih Noel huwa My Choice. Ekku, eh, u qabel qabel inti kont tagħmilt il-ktieb dwar l-istorja tal-arkivi. Iva, iva, kont ippubblikajt fil-kullana kulturali l-istorja tal-arkivi f'Malta, però dak kien għadu ġast bil-riċerka li kellna dak iż-żmien. Pero dal-ktib li jħor, Maltese Archives My Choice, kien, kien ktib li kien intenzjonat għal meta kena l-prezidenza, kien ktib biex natuħ l-arkivisti barrani. Kenna ċertu dewmin ta' xi sentejn kif ħafna drabi kull pubblikazzjoni ta' ċertu portata jkollha u wasal aktar tard, però l-idea kien illi taħt 18-il tema differenti niġbru eżemplari ta' arkivi interessanti minn arkivi differenti. U inkludejna madwar 60 arkivju hemmhekk, kemm privati, kemm pubbliċi, kemm tal-Knisja, U kull dokument kważi fih storja warajh, kull dokument hija temm bi skop. Kenna nirrestrinġu ovvjament, imma anka l-fatt li meta titkellem fuq 60 arkivju ġo Malta, u meta ngħid 60 arkivju, il-gażini tal-banda huma pereżempju rappreżentati biss minn xi erba' gażini, minn madwar xi 80 gazin tal-banda li għandna, li kollha għandhom l-arkivju tagħhom, qed nieħdu madwar erba' biss. X'kienet ir-raġuni? Le, le, kellna kienet sempliċement ir-restrizzjoni tal-ktieb. Il-ktieb huwa coffee table book, huwa kollu kulur, allura għandek investiment eluf ta' ewro biex tipprintjah. Ehm, il-publisher li ma bil-fors irid jorbot lok ftit idejk għax inkella ma tieqaf imkien. Arkivji parrokjali l-istess inkludejna xi erba' minn f'xi tmenin arkivju parrokkjali. U f'dawn it-tmintax il temi inti inkludejt il-governanza, per eżempju ikel, għaqdiet reliġjużi kif semmejt, għandek il-konfraternitajiet, għandek il-bahar, il-mewt, vizitaturi, edukazzjoni, ħinħiles, etc. Spunti differenti. F'kull tema, f'kull tema, ġveri rari aħna l-arkivistiċi, l-arkivisti nirraġunaw bit-tematika, aħna naħdmu kif taf inti bil-record groups u bil-kronoloġija. Imma hawnhekk ridna li għal min dak il-ktieb tajjeb għal min tinteressah l-istorja però ma jridx isir arkivist, ma jridx joqgħod jinħela mat-teknikalitajiet arkivistiċi. U allura fit-tema tal-ikel, pereżempju, ssib Fl-istess kapitlu ssib il-karta, il-kartuna li kienet imċappsa bid-demm tal-fwied li kienet intbagħtet lil Strickland, ħdejn ir-ritratt tal-Suq tal-Belt. Ħdejn ir-ritratt tas-Suq tal-Belt issib id-dokument mill-arkivju tal-Mażuni illi jgħidlek illi l-arkitett li għamel id-diżinn ta' dak il-Suq tal-Belt kien membru fil-Loġġa Mażonika. Ġifieri, ħallatna dawn il-dokumenti ġibniehom flimkien biex nuru li hemm dawn ir-rabtiet bejn dokumenti differenti f'arkivji differenti. U r-riċerka ma tistax tgħid jien ħa neżawrixxi tema u nfittex fl-arkivju parrokkjali biss jew fl-arkivju nazzjonali biss jew fl-arkivju notarjili biss. Biex tagħmel riċerka ħolistika fuq tema trid iddur diversi arkivji. Pubblikazzjonijiet oħra li ħirġin dalwaqt. Eh, bħalissa qed naħdem fuq ktieb li huwa fextrif tal-persuna li li eh, kontribwixxa fil-qasam eh, kulturali, mhuwiex xi sigriet eh, għaliex għaliex konna diġà diġà ħabbarna li qegħdin naħdmu fuq ktieb partikolari biex jikkommemora il-ħidma enormi li għamel Joe Schirò fis-settur fis-settur arkivistiku u tal-kultura Maltija. Nittama f'Alla li li fix-xhur li ġejjin inlestu dal-ktieb għaliex ukoll ħadilna naqra iktar żmien milli konna qegħdin nistennew. U mbagħad wara dak nittamaw illi ninvestu l-enerġija f'ideat f'ideat oħrajn. Ovvjament din l-enerġija wkoll qed tissarraf f'donazzjonijiet, f'ġabriet oħra ta' dokumenti li qed jaslu l-Arkivju Nazzjonali. Insemmi pereżempju il-letter ċan tal-kollezzjoni kbira ta' volumi u dokumenti li jitrattaw dwar family history. Kif ukoll kollezzjoni toħra li qed jaslu fl-arkivju. Per eżempju, riċenti kellna wkoll eh, kollezzjoni ejja ngħidu hekk li inti stess eh, tista' tgħid eh, iżid fuq. Naħseb l-ikbar sodisfazzjon li għandi jien meta nħares lura fejn wasalna llum. hija li l-pubbliku qed jiġi għandna. Il-pubbliku qed jiġi għandna kemm bħala riċerkatur biex jirriċerka, però l-pubbliku qed jiġi għandna biex jiddepożita. Aħna llum il-ġurnata kważi ngħid kull ġimgħa jkollna 'l xi ħadd li jiġi jiddepożita xi ħaġa għandna. Però qegħdin ukoll immorru hemm barra u nippruvaw nakkwistaw kollezzjonijiet. Wieħed mill-aħħar kisbiet li għamilna kienet parti mill-kollezzjoni ta' Albert Ganado li tiġbor fiha sitt arkivji żgħar. Fosthom l-iktar sostanzjali huwa Sir Adrian Dingli, huma l-karti privati ta' Sir Adrian Dingli li. Għall-benefiċċji tas-semmiegħa, Sir Adrian Dingli, min kien? Sir Adrian Dingli huwa wieħed mill-iktar persuni, figuri importanti fil-qasam leġiżlattiv hawn Malta. Jiġifieri Sir Adrian Dingli fil-perjodu Ingliż kien wieħed mill-iktar bniedem b'saħħa li jilleġiżla f'dal-pajjiż u allura konna diġà nafu ħafna fuqu mill-materjal li diġà għandna fl-arkivji nazzjonali. Jidhirli li kien kontra l-Ingliżi u mbagħad dar favur assolut mal-Ingliżi. Iva, iva, mbagħad sar wieħed mill-iktar mill-istaunch supporters għaliex ukoll okkopa karigi ppremjaw ħafna bil-karigi li tawh, anke r-rwoli tiegħu f'Ċipru, pereżempju, fil-qasam leġiżlattiv kollu. U jiena nemmen li figuri bħal dawn li huma figuri ħafna ikbar minn dal-pajjiż kważi l-istatura li rnexxielhom jilħqu, ma tistax tistudjhom b'mod ħolistiku jekk ikollok ġabra, għandna xi sittax-il kaxxa li waslu għandna, ta' karti privati, kmandikx dik il-faċċata wkoll ta' dik il-personalità, Ma tistax ikollok l-istorja ħolistika ta' dawn in-nies. Bonavita, Mizzi, ukoll parti minn din il-kollezzjoni. Iva, iva, dawn il-persuni kollha anke Albert La Ferla, għandna kaxxa fuq Albert ta' Albert La Ferla, illi kalla jrid dawn il-dokumenti una volta issa jkunu katalogati jkunu miftuħin għall-pubbliku. U s-sit tal-Arkivju Nazzjonali għal wieħed li jrid jagħmel riċerka jew ejja ngħidu hekk, wieħed jibda jagħmel riċerka u jsib proprju l-ewwel qafas, għar-riċerka tiegħu propju mis-sit. X'inhi din u x'titratta? u ntemmu bija. Sewa, aħna aħna pratikament dak li jkun li jrid jirriċerkanna għandna kemm il-postijiet, ir-rabat l-imdina u u l-rabat għawdex, pero mbagħad għandek il-sit tal-Arkivji Nazzjonali, National Archives .gov.mt fejn hemmhekk kalla jrid dal-waqt inniedu wkoll fix-xogħol li ġejn ħanniedu Sit ġdid, sit modern, però il-parir li nagħti agħmlu kuntatt magħna toqgħodux biss fuq dak li hemm fuq is-sit għax is-sit huwa biss farka mill-20 kilometru ta' dokumentazzjoni li għandna. Ukoll għal dawk li għandhom xi dokumenti li jixtiequ ma jħalluhomx aktar fil-gxaxen iżda jiddepożitawhom l-Arkivju Nazzjonali ovvjament jagħmlu l-istess. Iva, nagħmlu appell lill-pubbliku aħna biex javviċinawna, Jekk ma jkunx il-post idoneu fejn wieħed għandu jiddepożita, ngħinu wkoll bil-pariri li nagħtu. Grazzi Charles, siegħa intensiva, morna l-bidu tal-karriera tiegħek, il-ħidma tiegħek għall-ġid mhux biss tal-Arkivju Nazzjonali iżda l-arkivji Maltin, il-pubblikazzjonijiet kif ukoll is-sehem tiegħek fil-qasam internazzjonali. Grazzi lilek Noel. Wasalna lejn tmiem ta' dan il-programm mill-arkivju. Miegħi llum kelli lil Dr. Charles Farrugia. Nfakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sid netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Jien u dan stans ma fadalli xejn aktar għallum nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji. Ġim oħra fl-istess ħin il-ħadd fit-8 nofs ta' filgħaxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu